Kirol emankizuna guri ratian eta errubiarekin hasiko gira. Bi punduren eh, gatik eh, galdu edo Ba, ez baita pasatzen ondoko itzulirat uh, eh, obeki reiteko Donibane luitzune. Irabazi du, eh, atzo Donibanek eta trelizaken kontra. Itzuliko partida zen, hori federal bat mailan eta finala eh, laurdenetan eta uh, eh, zegertatu da. Irabazi dute punduz, oita bost, oita iru, baina joanekoan laupunduz galdu zuten Donibandarek. olatzidoatek doatek, iban irri hartu ruti Donibaneko jokolariaren iardukitzia bildu du. Bon, eh, partida irabazi, oita bost oita iru, baina ez da aski izan, ez da aski izanen, azteko sailkatzeko. Lehenik eh, partida, nola, nola joan da txalduntan eh, Doni Emanuel partida zaila izan da, bo, baginakien, hola, fase finalak dira, gogorra izan entzela. Baloina txiki dugu, maleruski gutxi markatu, eta horiek aldi hori jendilarik bepunduak iman dituzte. Eta bukaer arte lotua izan da, zen eta galtzen ginuen, markatu dugu txegu bat, berriz basten gira hogeita bost, hogeita irutarat, eta egoetan ziren, uh, eh, iru minutu uste dut, e, eh, laupundu berantagin itin, beraz, markatzen maginuen berriro, be, basten ginen. Eta buka, bukaer arte esperotu, dugu, pen, esperotu dugu penalite bat edo la, ez dugu kan, eh, baloina galdu dugu, eta naiz eta irabazi, be, sasoina egun bukatzen da guretzat. Egia da partida biziki horrekatua izan da, eh? mitanan ere ustut amaja mairu ziztela, olako zerbait, eh, ez du neok hartua bantaila sekulan? Be, ez, eh, fursutan, fase finaletan eh, den bezala, biziki uh, matxa gogorra zen, ez, ez dugu aukera hundirik ukan, ditugularik markatu da irabazteko, be, guk bizpairu eskaz, bizpairu ez ditugu eman, ez, hola, hoja. Bizpairu zer, bizpairu ostiko utxekin? Ez, ez, ez, ostikoan aldetik ongi, baina eh, horien lehotik urbildu girelarik, egiten ditugu bimol markatu gabe, eh, eta ba, eh, ondotik horiek ongi defenditu dute, eta ez dugu markatzen. Ha, ba, menturaz partida joa egiten da, diferentzia horre egiten da, momentu azkarrak ez baliatzea? Be, ba, hori da, hori da, horiek lehen mitainan bereskuratzen dute baloi bat, tiratzen dute zangoz, eta hola markatzen dute, ez ez da pase bat baina baginakian horiek behola dutela, bizik ez dituzte horien akzioak eh, eh, sortu behar luzaz, eh, Aldiz guk baloina atxiki dugu atxiki, baina lan sortu gabe eta markatu gabe. Ano, eta zazpio eta iru, eta handik eh, itzuli ziztelarik eh, bazinuten impresioa egiten alzela, janik han gehiago egiten alzinutela, eta beraz hemen irabazten alzinutela lau baino gehiagoz, azkenan ez da posible izan. Eh, hortan, dolu duzu epska bat, han ere utxeginik zuen partida, do ez da gaz loturik? Ah, Bistanena, dolu gehiena dugu joan denik handekoa, egun pentsu dugu denek egin dugula, Olare partida serioz bat, biziki zaila zen, talotu gira, baina joan den astean, be, bukaeran utxekiten dugu entxegu bat, momentu batez, irabaztinoan amartundu, eta gaizki eh, kudeatu dugu, eh, doluak ditugu joan den igandeari bu, eh, kari gehiago. Egan duzu, Iban, sasoina hortan eh, bukatzen da zuendako ala ere, bizka eh, pixka bat gibelapenarekin, ulertzen alda egun triste izaitea, bena gibelapenarekin, finala denak, sasoin ona da doni baren ezat. Ba, biztan dena, biztan dena, konten girela, gure sasoinaz, behan, uh, bon, mesegur da, eh, ari gedarin nahi dugu beti hobeki egin, eta hor, uh, eh, ba, zen ditzen ginoan egiten algin hori pizka bat gehiago, eta genera beste aldetik olohon pasada, eta horien aurka dituko ginen erdi finaletan, beraz, igande polita izan entzen, bon. Uh, dugu hori gure sasoinarekiko, konten gira, eta orain, ospatuko duzu ala ere, sasoina, nahizta galdu, edo ez pasatu? Bai, bai, gonen gira pixka bat elgarrekin ala ere, ikusiko nola bukatuko den egun, eta gero pausatuko gira pixa bat duden asteetan. Hori da, Bada, badakizu baden aldaketarik edu den jokalari trebatzaile alde hortatik? Eh, trebatzailean aldetik normalki ez, gero guk behar bada bizpairu geldituko dutela, eta gazte batzuk heldu dira, ez gira sobera jakinean, baina bon, ustez taldea ez da sobera sobera aldatuko, usai bezala bizpairu berri eta bizpairu gelditze do, edo eh, joaite, hor, eh, ikusiko. Iban Iriart guti eh, aseko gorezmenak egin duzuen sasuinaren dako, nahiz eta gaur ez, ez pasatu. E, Milesker urte guztian gurekin izanik, aniz galde egiten zaitugu Euskal Iratietan, eta laster arte. Mire esker zuai, laster arte. Errukbian beti federalbian eh, final laurdenak eh, izanen dira aste buruntan. Joaneko partida, Nafarroa Marmand, etaki eh, joaneko izanen den, Villeneuve de Marzanen izanen baita, en ustez galtzailea kanpo zuzenean euskal iratietan eta bihar erabakiko dute Nafartarek igan ala ez igan. Lehen mailan, Frantiako Xapelketaren final laurdenen karietarat, igandean itzordua vik fezan zaken, arrangoitzei basu sarrik jokatu gudu, zen kontra. Beok, beralde aldetik Bilzar Nagusi bat eh, eginen du ekainaren seian podere aldaketa hor egin beharko litaike Astezken untan beraz, eta bai honari doakionez, bere aldetik, eldu den sasoina prestatzen hasiko da gaurtik eintzina, lehen trebaketak, jokolarientzat, jin berriak eta nazioartekoak salbu, ikastaldi bat ere pentsatia du avironek, usaian bezala ustaileko azken hastean, bai bestekin batian, jadanik bi lagunarteko partida pentsatiak, lehena gorilaren bian ezen lagin angulemen kontra, eta bestia gorilaren sortzian jandozen, paue errezibituko dutelarik. Pilota eskuskan, Waltari eta Iturbe finalean ahmendaritzen, berezkoetan, Trinketian, Elina lehiaketako lehen finalerdia eraman dute, Prutur Mailan, Intzauzpe Bilbaoren kontra, berrogoi, ogoita lau. Eta elduden igandian, bigarren finalerdia armendaritzen, hospital gizan dut, etxegara edukazu. Uh, eh, finala hori, do, partida horiak aintzin, bada open lehiaketa, uh, biel garatek irabazi berrogoi, ogoita amabi niang amuleten kontra, eta elduden igandian, Open Leiaketako partida izanen da lehenik, bide ondo luku, etxe berria Miguel Torrenaren kontra. Garaziko partida bostontan xarri duzun aritzen, ospital luku, monzondart zempo eta plazara suan, kanporaketak baziren lehen eta bigeren mailen, eh, mailetako uh, eh, diokolarien artian. Noiz baiteko etxemendi maiteak ogoita amar, itxasuko dukazuan eieko hogoi. Atzariko uh, eh, mazondamestoiek ogoita amar, lau eriko etxebestezpilek uh, ogoita sei. Bai aristoi aristo itan burrenek ogoita amar, uruñako suerte aramendik ogoita bederatzi, senpereko Azkona jauregik ogoita amar, amikuseko laskor lukuk ogoita bederatzi, eta laskorek tikoi peor du, amikuseko mendiburu irigoienek ogoita amar, lau eriko martiarena espesok amazazpi, denek bateko etxe berri arizmendiko goita amar, eta azkaineko berasategi indak bederatzi, eta azkainek ibarburu ladusek irabazi, goita amar, amazazpi, eskulariko, Bernard Laborden kontra, partida bat gelitua izan da euriaren gatik, goizeko izarra bak, mainaget argen teletxea lafiten kontra, aratsuntan zazpiontan, segituko du aintzina, partida unek eta beste kanporaketa batzu, bigarren eta irugarren mailetako eh, pareen artian, emaitzak, ualdean iri dela murek ogoita ama, hostibareko luku urkebik ogoita zazpi. Xarako Mariluz Kalbetek ogoita ama, amikuseko agere berek, ameka, senpereko gilzu otegik ogoita amar, noiz beiteko argindegi dargik ama zazpi. Zaharek gorostiak etxeberrik ogoita amar, abaratiako mongabur apalek ogoita bat, itxasuko furmo irikeneko goita amar amikuseko jauregia badiko goita sortzi, atzarriko dibar antxordokiko goita amar ostibareko barbazti turaldek amalau, lau erriko larzabaldufok goita amar, avironeko olaizola klaverik amabost, Abarratiako etxe berri iribarnek, ogoita amar, ostibarriko jaurigi vinok, ogoita bost, denek batekoa izager kurutsetek, ogoita amar, zarexigiko La Fuente Monakoko ogoi, airetikek eh, ju muzikak, ogoita amar, xarakoa zahik, ogoita sei, itxasuko Christian Lespadek, ogoita amar, airetikeko duar lagamendik, amabi, Gero noizbaiteko amestoi dargik ogoita amar noizbaiteko bidegain troliek amasei. Goizek, uh, lau erriko amestoi zaskok ogoita amar goizeko izarako ibanez lurrok ogoita lau. Noizbaiteko duvino dualdek ogoita amar eskulariko darmandrai dufurek ogoita zazpi. Eta bakeko poetzaneiek ogoita amar airetikeko idiart iriartek ogoita sortzi eta besterik ez pilotari doakionez. Música esku baloinean aipatzeko nesketan, azken eguna zela nazional mailetan, nazional bat uh, eh, sailan baionak galdu, ogoita sei, ogoita amabost miozen kontra, eta nazional bian, angilu miaritzek bururatzen du sasoina lehen postuan, uh, eh, San Sebastian kontra irabazi ondotik, ogoita amasei, ogoita amar, angilumiagitzeko taldeariko da baionarekin batean, nazional batean, eluden urtean. Mutikoetan, nazional bian, azken egunakari, atarratzek irabazi batez, Fenix Torusaren kontra, hoita sortzi, hoita zazpi, nazional iruan, irisarrik galdu bordalen, girondeneko taldearen parian, ogoita amabost, ogoita sei, eta bururatzeko miagitzen, murrizko lak, Guaren inguruko lasterkaldia iraganda, amak kilometrako proba eraman dute, eh, Karolin Poiminok eta Kristof Seneterrek, ala beraz gure gaurko kirolentzat.